malalaman mo kung bakit hindi ka dapat magmadali sa pag-ibig. Feel relaxed. You are listening to Ronaldo on Who Goat Radio. Okay, meron akong ginawa ditong short vlog. Basahin ko na lang para madali tayo. Pero yung <laughs> yung topic natin dito, hindi ka dapat magmadali sa pag-ibig. Alright? Dapat mong malaman na hindi mo kailangang ipilit ang iyong sarili na mahulog agad sa isang tao. Lalo na kapag hindi ka pa sigurado na handa ka ng gawin ito. Dapat mong tandaan na hindi mo kailangang magmadali kung hindi mo pa naman ito gusto. Okay lang kung hindi mo nais na gawing magbukas ng iyong sarili sa isang tao. Okay lang din kung gusto mong manatiling bantayan muna ang iyong sarili. Okay lang kung nais mo munang subukan at malaman ang iyong mga damdamin sa ngayon. Okay lang din kung nais mo munang subukan at maunawaan ang buong sitwasyon bago ka gumawa ng anumang desisyon sa buhay. So good morning, magandang gabi, magandang hapon. Kung nasaan ka man ngayon, thank you so much for watching. Ako si Ronaldo Bansagales para sa Hugot Radio or Hugot Romance dito sa Hugot Radio. Always believe in love and keep the flame burning. Hindi mo kailangan magmadali sa pagmamahal sa isang tao kung hindi ka pa naman sigurado sa kanya or hindi kung hindi ka pa naman sigurado na siya na talagang para sa iyo. Hindi mo kailangang ipilit ang iyong sarili sa isang relasyon dahil lamang sa tingin mo, hindi ka na magkakaroon pa ng uh, chance na makakuha muli ng ganitong klaseng tao o ganitong kagwapong lalaki sa buhay mo. Okay? Hindi ka dapat nagmamadali sa iyong hangarin at mga na parang tipong magkaroon ka ng isang romantic life. Okay? O romantikong buhay na iyong pinapangarap. Marami sa atin ang sinasabing hopeless romantic. Ang hopeless romantic ay yung tao na yung naniniwala pa rin sa mala Romeo and Juliet na pagmamahalan. Okay? Yung mga nakita mo sa uh, film. Umaasa sila na magkaroon ito upang ma-feel din nila kung anong nakikita nila sa movie. Umaasa sila na magkaroon nito, ngunit nauwi naman sa palagi ang pagkabigo. Sa lahat ng dako ng modernong mundo, sinusubukan ng media na sabihin sa atin ang lahat ng bagay para na para namang paniwalaan natin yung kung ano mang pinapakita sa atin. Okay? Patungkol sa pagmamahal o relationship. Sinasabi sa atin ng media na ang pagmamahal ay dapat palaging kahanga-hanga. Ngunit hindi yun lagi ang nangyayari. Hindi natin kailangang magpasakop sa inaasahan ng iba sa atin dapat tayo maging makatotohanan sa inaasahan natin sa ating sarili at sa ating relasyon. Ang ating buhay ay hindi laging kailangan katulad ng nakikita natin sa pelikula. Dahil sa totoo, ang fantasy ay ibang-iba sa reality. Okay? At ang katotohanan ay maaaring maging mas maganda sa nakikita mo kung bibigyan mo lamang ito ng pagkakataon. Kaya huwag kang magmadali. Huwag mong ipilit, huwag mong pilitin ang iyong sarili sa isang tao kahit na hindi ka pa naman komportable sa kanya. Hindi ibig sabihin na ang ibang magkasintahan na nakikita mo ay naging in love agad sa loob ng isang araw, ay ganun din ang mangyayari sa iyo. Okay? Take your time. Buhay mo ito eh. Buhay mo ito. At huwag kang magpasakop sa pamantayan ng sinuman. Siyempre, meron tayong uh, lahat na personal na inaasahan pagdating sa pag-ibig. Iniisip natin ang lahat ng hinahanap natin sa isang perpektong kapartner. Okay? Perpekto. Ah. Iniisip natin kung ano ang kitsura ng ating uh, buhay kapag nakakuha tayo ng isang or kapag nakakuha tayo ng lahat ng posibleng gusto natin sa isang pagmamahalan. Gusto natin katulad ng nakikita natin sa fairy tale, okay? At naniniwala tayo na karapat dapat tayo magkaroon nun. Kasi yun ang nakikita natin. So we, do, we believe that uh, we deserve to have that kind of relationship uh, na nakita natin sa pelikula. Okay, so minsan, nauwi tayo sa depression dahil hindi nangyayari kung ano yung nakikita natin sa pelikula. Dahil nakakalimutan natin na ang bagay na ito ay may proseso na kailangan natin gawin upang makuha natin ito. Okay? Maraming tao ang hindi nakikita na ang pag-ibig na ninanais natin para sa ating sarili, ang perpektong pag-ibig, sabi nga, na puno ng passion at intimacy, ay hindi ito nangyayari sa loob ng isang araw lamang. Walang overnight success, kumbaga. Hindi nila maunawaan or hindi nila nauunawaan na kailangan ng maraming oras dito, pagsisikap at commitment na marating sa ganoong or makarating ang ganong uring pagmamahalan. At maaring isa ka sa mga taong yon. Okay? At kaya mag-iingat ka. Hindi mo dapat ipagpalagay na dahil lamang na pinipilit mo ang iyong sarili ma- na mahalin ng isang tao, ay hindi ito automatikong nangangahulugan na makukuha mo agad ang klase ng pag-ibig na palagay mo kailangan mo. Yung pag-ibig na deserve mo. Sa katunayan, kung pinipilit mo ang iyong sarili na magmadali sa mga bagay na kagaya nito, malamang na hindi ito ang tamang pag-ibig para sa iyo. Sapagkat ang katotohanan ay ito. Tandaan mo, ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman kailangang madaliin. Kaya just take your time, okay? Bantayan mo yung sarili. Maging konserbatibo, maging mabagal, maging unti-unti maging arilado. Hindi mo kailangan mag-dive agad sa swimming pool. Okay? Maaring subukan mo muna yung tubig. You have to test the water first. Kung ikaw ay hindi pa komportable na mamuhunan ng emosyon okay, sa isang taong ito, ayos lang yan. Maging komportable kasi yung balat. You have to be comfortable first. <laughs> Ah, kasi maraming tao dyan na no, walang tiwala sa sarili. Okay? Yung tipong uh, masyadong needy, masyadong um, consumer sa pag-ibig. Yung tipong, ah, I need this, I need this, I need to have this. Okay? Parang, parang mawawalan sila, di ba? So, maging komportable ka sa iyong sariling balat at piliin ang tamang bilis ng galaw mo. Maging mapagpasensya. Be patient. At sa katapusan, in the end, kapag ang tunay na pag-ibig ay talagang para sa iyo, ito ay kakatok muli sa iyong puso. Okay? Pagkatapos ay, pag nangyari yon magpapasalamat ka sa Kanya, okay? At sa iyong sarili, dahil hindi ka nagmadaling mangyari ito. Ang sabi nga sa Kawikaan, Kabanata 4, Talata 23, ang sabi dito, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. In English, sabi sa Proverbs 4, verse 23. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Okay? Bantayan ang iyong puso, kasi kapag hindi mo ginawa yan, ang puso po ay mapaglinlang. Alright? So you have to guard your heart. So yan ang mga kahags. Yan ang dahilan kung bakit hindi ka dapat magpadali sa pag-ibig. If you're new here, mag-subscribe ka dahil marami pa akong mga videos na gagawin katulad dito if you want to learn more about uh, our relationship, you want to be a better person, and you have you want to be wiser pagdating sa pagdesisyon sa isang uh, relationship, this is the right channel for you. Okay? So if you are new here, you have to click on subscribe. All right? And uh, kung naka-subscribe ka na, uh, don't forget to click on the bell icon kasi it will uh, notify you every time na mag-post ako ng bagong video at ikaw agad ang unang makakapanood niyan. All right. So again, this is Hukuk Romance on Hukuk Radio. My name is Ronaldo. Always believe in love and keep the flame burning. I'll see you on my next video. Thanks for joining and thanks for watching. Please share this video, okay? Para naman mas marami makapanood. Bye for now. Thanks.